боби 17 сипас яке аз ҳафт фаришта ки ҳафт коса дошт омада ба ман гуфт биё ман ба ту ҷазои фоҳишаи машҳурро нишон медиҳам яъне ҷазои ҳамон шаҳрро ки ба рӯи дарьёҳои зиёд бино ёфтааст подшоҳони замин бо вай бадахлоқиҳои ҷинсӣ карданд ва сокинони замин майи бадахлоқиашро нӯшида маст шудаанд фаришта маро бо ёрии рӯҳ ба биёбон бурд дар он ҷо занеро дидам ки бар ҳайвони ваҳшии субсурх савор буд ҳайвони ваҳшӣ ҳафт сару даҳ шох дошт ва дар тамоми баданаш ҳақоратомез навишта шуда буд зан либоси шоҳонаи сурху бунафш пӯшида бо тиллову сангҳои қиматбаҳо ва марворидҳо оро ёфта буд дар даст косаи тилло дошт ки аз чизҳои нафратангезу ифлоси бадкориҳои ҷинсияш пур буд дар пешонии вай номе навишта шуда буд ки он сир аст бобили бузург модари фоҳишагону чизҳои нафратангези замин дидам ки он зан хуни имондорони муқаддасу шоҳидони исоро нӯшида маст шудааст аз дидани вай сахт ҳайрон шудам лекин фаришта ба ман чунин гуфт барои чӣ ҳайрон шудӣ ман ба ту сирри онҳоро мекушоям яъне сирри ҳайвони ваҳшии ҳафтсараву даҳшоха ва занеро ки бар он савор аст ҳайвон буд ва ҳоло нест аммо ба зудӣ аз чоҳи бетак берун меояд ва баъд нобуд мешавад ҳама сокинони замин ки номҳояшон аз замони бунёди дунё дар китоби ҳаёт навишта нашудаанд ҳайвонро дида ҳайрон мешаванд зеро вай буд ҳоло нест ва боз меояд барои фаҳмидани ин хирад лозим аст ҳафт сар ҳафт кӯҳест ки зан бар онҳо ҳукмронӣ мекунад ҳафт сар ҳамчунин ҳафт подшоҳанд ки панҷтояшон гузаштаанд шашумаш ҳаст ва ҳафтумаш ҳанӯз наомадааст ҳамин ки омад дер намеистад ҳайвоне ки буд ва ҳоло нест подшоҳи ҳаштум аст вай аз қабили он ҳафт нафар буда ба ҳалокат мерасад даҳ шохе ки дидӣ даҳ подшоҳонанд ки ҳоло подшоҳии худро надоранд лекин бо ҳайвон ба як муддати кӯтоҳ қудрати шоҳона пайдо мекунанд ин подшоҳон ҳама ҳамфикр буда нерӯву қудрати худро ба ҳайвон месупоранд онҳо бо барра яъне бо исо ҷанг мекунанд ва ӯ бар онҳо ғолиб меояд зеро барра худованди ҳокимон ва шоҳи шоҳон аст ва ҳамроҳонаш интихобшудагон ва вафодорон номида шудаанд сипас ба ман гуфт обҳое ки шаҳр бар онҳо бино ёфтаасту фоҳиша бар он ҳукмронӣ мекунад خلق ها توده های مردم و ملت ها و زبان ها می باشند این ده شاخ و حیوانی که دیدی فاحشه را بد خواهند دید آنها وای را خراب کرده لوچ خواهند ماند و جسمش را خورده می سوزانند زیرا خدا به دل آنها انداخته است که قرار او را اجرا نمایند یعنی به حیوان یک دلانه قدرت شاهی خود را سپارند تا دمی که سخنی خدا اجرا شود. اینک زنی دیدت شهری بزرگ است که بر همه پادشاهان زمین حکمرانی می کند.